系，其实我哋唔知几多节数嘅照录啦，一路讲到完完晒个系列啦。头先我上一卷咧系就讲黄英， 講緊誒黃奕，黃奕，咁啊楞少少何鴻燊啦，因為何鴻燊我真係真冇冇講到，佢而家講何鴻燊頭先我講咗講咗誒梁醫生梁醫生，啊，講少少梁醫生啦，因為梁醫生真係。算啦，啊！嗰只即係如果你話哎呀，成日我哋第一本啊誒誒武俠小説啊，《還珠奇俠》啊，又好蜀山相見，我又唉，啊還珠樓主，啊還珠樓主啊，所嗰啲唉蜀山劍客唉， 咁我哋可能我哋唔識欣賞啦唔係我哋唔識欣賞，係直頭唔識欣賞，唔係可能，直頭係唔識。吓，係啊，咁誒我哋講啦，咁我我哥咧有一個咧誒、偶像嘅。近呢幾年咧寫武俠小説佢有個偶像，我最最最後尾嗰節先講。係咁我哋呢一節講温巨俠越南仔，唉，咁咧 叫佢做温巨俠，屌寫小説就係巨俠咩冚家產，唔真係係，其實咧佢係咁樣嘅。我發覺佢呢一個人咧，就俾阿劉定堅佢班人吹出嚟嘅即係中華英雄啊！嘅作者，嗰、個嗰、個嗰、個編劇，啊個編劇馬榮有定見，成後邊個編劇，即係刀劍笑。其實佢寫嘅嘢咧。自由人個老總老闆，係啦，嗰陣時喺無喺呢、個喺打呢、個嗰、個叫咩啊？ 誒、黃玉郎宮嘅時候，嗯，啊做編劇，其實佢就睇咗好多温瑞安嘅嘢，然後就寫咗落佢個佢嘅佢嘅嗰個叫做誒、火漫畫。鳥啊，火鳥嗰嗰段啦啊，，地好獄門啊，啦，好多都係，嗯其實就將温瑞安嘅變就吸收咗，甚至咧佢好多誒誒殺人心跳啦，其實真係好睇嘅，殺人心跳係咪啊？即係有個新嘅概念。咁、當然啦，誒、 亦都有誒誒温瑞安啦，曾經有一套叫做《布衣神相》，李布衣。啊，李寶依，吓，咁我哋有睇啦，後尾殺人者唐斬啊，咩唐門哎嗰啲，即係亂七八糟，唔係講得罪講佢。佢第一套小説，個個吹捧得咁緊要，第一時間就嗱嗱聲就係買神州大俠、燒秋飄秋水啊！水，唉，真係又係拗頭嗰啲小説，哇！我真係好似睇過一套嘢， 一套小説，真係令到我而家有啲遺憾嘅，唉。即係粗唔講啊粗疏，即係粗疏唔緊要嘅劇情啊啊暢順就得噶啦。我哋要求係根本上都喂係唔合格啊！嚇係認真唔合格。跟住又又咩啊？誒誒誒誒誒誒方方舒眉啊，定定乜 Q 啊？有個叫做 佢寫好多呢啲嘅。我我我話俾你聽，人物。誒、當然啦，即係寫得好有型啦，啲名好有型。咁啊，四大名捕最出色啦。即係我自己睇温瑞安四大名捕咪又係咩？又係偵探小説，古代偵探四小説四大名啊四大名捕咧，唔係本本都好睇嘅。佢、四大名捕一系列，但係得四本，一本一個古仔，就係、講追命、無情、 鐵鐵手同埋呢個無情無情呢四個人，咁啊佢自己寫嘅啫，暗器就暗器啦。咩叫明器？因為我唔落毒，我就係發出嚟，自成一家。唉，呢啲唔好講啦。有四個人談啊誒誒、誒即係唔合理啊！即係抬住條橋啊！咁你喺上高嗰度發暗器，咁你打低你下低四個得啦，同你俾乜俾乜 Q 啫？佢嗰啲暗器就 啊〜有叫名氣，革名氣就即係咧，成件衫啊，成檔橋啊，全部係都死嘅，因為咧不停啊，一掟就一一一千幾百把標啊、刀啊、小流星啊，哦，佢呢啲如果撞到撞到天涯明月刀咁咪一嘢就劈咗佢係啊，全部飛晒。小李飛刀，你根本上連出都冇啦，一把刀搞掂咗你啦，吓係啊，點解咧？喂，有鐵質嚟，哎呀，真係睇到好鬧教，咁啊。 譚廷會啦，啊，即係四大名捕會經師啊，一個四本。係真正擺得上台面嘅就得呢一套啦。我講認真，因為佢講咗佢哋江湖中人，嗯，但係佢哋要開飯， 佢哋係打皇家工嘅，因為要受朝廷嘅俸祿，就喺朝廷俸祿同埋江湖人士嘅取捨，就係其實就係四大名捕就係好睇係呢啲啫，其他 即係嗰啲武功啊，嗰啲咩暗器啊，嗰啲鐵手啊，其實佢全部嗰啲嘢，即係唔怕貨俾貨啦，一碰埋去啊古龍嗰度就一招收皮嗰啲啦。係啊，根本上寫到又話神州大俠誒誒咩神州誒神州社社啊，啊收徒弟啊，好多人啊中意佢啊，寫作啊就。 整咗個整咗個人啊，有幾幾十人啊，跟住最頂癮就佢自己以為佢自自己真係自己掹把劍買把劍翻嚟啊！啊！真係以為佢真係武學大師，有啲人話：哎呀，金庸肯定識好大武功嘅，即係陶傑講啊！哎呀，一招一式好犀利，冇見過佢嘅喎。但係温巨俠，佢真係喺小説底同埋佢真係拍片出嚟話俾你聽，我真係識功夫嘅喎。啊，成日揦把劍。係啊，真係 啊，跟住又要企喺個懸崖邊，跟住啲浪打埋嚟嘅喎。係咪 key 圖噶？我真係唔知，但係我都話啦，睇書好睇唔好睇嘅啫。其實佢佢佢佢幾成功噶，吹捧得咁犀利，真係好犀利嘅。啊，全靠劉定堅啊、馬榮成啊，一個自由人吹佢出嚟真係啊係好犀利嘅。咁啊，再加上因為嗰陣時《中華英雄》嘅編劇嗯就係劉定堅，咁、變咗就吹捧到，因為 如果畫嗰個唔係馬榮成，嗯你劉定堅唔知喺邊。係冇錯冇錯冇錯。啊，去到刀劍笑係因為真係有馮志明，馮志明畫公仔真係唔得嘅。馮志明畫公仔係畫個硬框。畫硬框，即係永遠都係如果。狂刀就唔係嗰個咩刀啊霸刀霸刀 就係咁噶啦，永遠就跳起擘大對腳喺個天空度就係咁啦。佢嗰下咧就相當有氣勢嘅，淨係得嗰個嘅啫。其他你啊三少啊、誒、名劍啊嗰啲嗰啲唔得噶。係啊，即係我哋話咧，好似我上次冇氣誒勢嘅拍拍阿榮得一個有少，氣勢嘅啫拍榮少講漫畫，因為榮少做資料搜集，我真係真係噏嘅啫，我真係走去噏嘅， 用記憶嚟講。我同我哥講港漫俾你聽，或者講日漫俾你聽，你就有好大嘅分別㗎啦。嚇、我哋呢啲即係我哋叫啊三教九流，喂，我哋真金白銀買㗎，啊講少㗎。到今時今日都仲真金白銀，係啊佢有佢買，我有我買，我唔會借佢睇，佢唔會借我睇嘅。係啊我哋最支持港漫嘅。係啊，喂，你少個人買一本，佢就少收入咁。好似個災難，好似好似似好似古惑仔咁。 我相當睇唔起文啟明，因為話咗幾十年到今時今日都睇緊死你，屌你老味！又兩幫人派五個人出嚟打十個，每人打五場打平，跟住揾第十一個出嚟，屌你諗乜點樣寫得出嚟啊？文啟明啊，牛佬，即係佢仲要加三蚊，我真係為支持港漫就唔係支持你，真係唔係講笑啊！真係，喂，唔好寫十年有陣啦時。有啲嘢咧，即係好似我哋以前一下就相當中意，即係又講少少港漫啦， 仲相當中意阿肥良嘅嚇。即係肥亮，佢寫嘅嘢，佢改變咗你港漫嘅套路係啊，吓，直到而家嘅鄭健和一脈相承，佢改變咗你嘅套路啊！係啊，係啊，唔係雖然講畫畫咁啊，唔使講啦。誒、馬榮成過氣咗噶啦，而家可能揸支筆都唔知畫乜嘢。邱福龍寫得咁靚，啊有傑拉多呢啲人喺度撐佢啊，但係 有林業慶啊呢類咁嘅高手，但係我話俾你聽，講古仔你有排你都及唔上鄭健和啦，同阿賈啦。佢佢佢佢最緊要咧嗱，就講翻阿肥良啊，肥良真係呢一個真係漫畫界嘅奇葩嚟嘅，畫公仔好鬼醜樣嘅喎。佢淨係勾身嘅啫嘛，佢識 Q 畫公仔啊即！係佢擺位，即係即係導演嚟嘅，唔識做戲，但係佢識擺位， 即係嗰個鏡頭設計係點識樣講古仔。嚇，識講古仔，但係佢我我又點樣講啊？天尊嘅年代鬼書王嘅年代，嗰個即係天尊一大有大任婆啊！即係嗰、個嗰、個嗰、個有個即係有大任婆天尊，即係鬼書王啦。嗯嚇嗰、個年代其實啲差講咗，但係人哋真係淨係識 即係畫個畫個公仔出嚟嘅咋，即係個頭就圈啊，即係叫做圈頭圈稿圈稿啊，圈咗稿係啊即係跟住就後面嗰個寫啊，人哋。 即係一拳打爆打爆個星打個星球球啊！係啊佢就嗰陣時仲未有龍珠啊！ 咪就係一拳打爆個星球啊！天龍尊，珠都未有啊，大佬。即係你你我哋我哋嗰陣時睇緊《龍虎門》啊，睇《中華英雄》啊，哇！係唔係啩？一拳打爆個星球咁有霸氣嘅，係我哋嘛？留翻講講翻，講翻温啊，即係因為唔好再拉啦，因為喂我哋企咁啊，三十啫節㗎啦，大佬。啊，三十節，我話啦，我哋係 真金白銀嘅。我買小説到今時今日，我翻買又翻買，我先話啦。誒、銀劍恨、沈正醫傳奇，我再買，我會買書嘅。最近買張公案一套買，舞動。誒誒誒誒誒誒誒武神武神咩大陸出嘅，我都有一套買翻嚟未睇嘅。佢佢佢有啲嘢咧，真係你係值得收藏嘅。好似我而家我屋企啦，雖然我好少買啦，我而家除咗買呢、個 誒、呃翻譯小説啊，翻譯外國嗰啲小説，好似我今次如果我過台灣咧，我就全部都係買翻譯小説嘅啫。但係我而家屋企咧擺嗰啲咧就係買古龍嚟嘅。誒、我古龍我話俾你聽啊，其實咧我買過唔止十套噶啦。咁咧近期咧，即係早兩年咧，我又買翻套。嗯啊，最近咧就應該今年過年嘅時候放假嘅時候咧，我再翻睇小李飛刀，因為我覺得你第二個真係寫唔到。唉，寫唔到但係咧金金融， 即係你個翻買，我我真係提唔到興趣。咁但係《尋秦記》，我又即係佢再新出啊厚裝可以咁薄噶嘛，出翻啲厚裝嘅，我買咗六本，係唔好意思啊，我哋買咗六本，我都係冇睇，跟住後尾冇買擺咗喺度。日日月當空，我係買咗十二本厚裝嗰種。 睇咗頭嗰兩本睇唔落去，另外嗰四本擺喺度，冇辦法圓到尾嘅，係冇辦法圓到哦，咁我好啦，我慳咗唔少錢啦。我因為黃奕咧，我真係唔跟跟住睇完嗰個《大唐雙龍》啊，定係尋《大唐雙龍》先定係《尋秦記》先㗎？尾。誒、尋秦記啊！我睇完呢、個誒《大唐雙龍》咧，就已經唔睇嗰啲小説啦，已經啊，所以你冇資格講，我都仲有。係啊！我唔講唔啊講佢。但係問題就係、喂，開頭 就完咗噶啦，因為嗰個古仔重複，即係點解頭先我講講牛佬唔好重複啦？你人人係要向前行嘅，有啲嘢過去咗。寫唔到出嚟，冇好似肥良咁咯，唔出咯。係啊，啊，寫唔到出嚟。又揾夠咯。係啊，冇神寫到無寫無可寫啦，大佬一百萬級啦，唔知幾多幾多啦，已經夠夠講完就算啦，仲繼續就 好煩。你等再啲重寫又重寫，你等啲讀者討厭你就冇癮噶啦。啊！即係好似天下咁，又長又侵，寫嚟做乜嘢？我都唔明噶。後尾個結局話：屌你有乜要去嗰度誒誒睇，費事買添 喂，天啊！我臨嬲尾冇睇過啊。啊！即係咁樣講啦。自從佢一一一一話食咗嗰個咩長生筆，唉，屌你長長生不老，仲有有 Q 嘢講係，啊，咁唔使講啦，因為冇算啦情啦嘛。你個你你拖住拖住個白衣婆出街嘅。係啊。嚇咩第二夢啊！你頂你個肺，佢都係婆嚟噶啦，你個仔都出身啦，你仲係後生，都係仍然你係主角，你冇傳承嘅啊！唔好講温瑞安，即係喺我心目中咧，就淨係 得到呢個四大名捕嘅啫，係其他嗰啲根本上唔入流。同埋仲有一樣嘢就係佢識宣傳啊，古唔係龍唔識宣傳，因為佢將自己個人嘅升華同埋自己嘅品牌，啲咩神州奇俠社啊，啊早跟住咧就揾啲誒誒誒誒誒誒誒有啲人啊，即係嗰擦鞋仔有咩都加入呢個社啊，互相喺度吹捧啊！我哋呢啲人係文人嚟，我係文人嚟噶。哦， 佢話當然唔係啦，佢仲更加文武雙全，先有個喇叭劍出嚟。係啊，冇錯，佢係一個文人，佢喺度吹捧佢自己。嗯但係呢個世界我都話啦，如果真係受歡迎嘅，到今時今日改編電視劇大陸，咪真係得四大名捕咯，電影同電視，同埋又有幾收得呢？係啊，唔拍唔收得噶，嚇、唔掂啊！係一人哋想辦法改你啊！ 唉，自己寫過咗用個人名啊，冇意思啊！即係好似而家你大陸嗰啲咁嘅金融寫到冇得寫啦，人面全非啊！咁啊誒東方不敗係女人，跟住就中意咗中意咗呢個令狐沖啊，又寫明明個心臟啊已經攞出嚟換咗個心噶啦啊，跟住咧又可以翻生，你點寫都得。嚇、但係已經唔係嗰樣嘢嚟嘅，即係你基本上你嗰套書嗰個神髓嚇、 永遠要喺度先得。而 寫即係温具盒啦，唔係得罪講佢。我我真係冇翻買嘅。有啲人咧，我我係真金白買書，我唔租書睇嘅。我覺得我一本書咧，如果我值得睇，我買咗咧，我應該係要俾錢買嗰本書。係啊，仲要支持佢作者啊嘛，佢寫唔到第二本㗎。係啊我甚至我買翻嚟我唔睇啊，即係好似我睇講埋災難師， 我睇第一期，我期期都買出第八期啦。我其實第二、三、四、五、六、七、八我都冇睇啊。唉，慘啦！嗰、個嗰套漫畫災難師嗰套嘢，我買咗，我就支持港漫買咗第一買咗第一本，跟住我就唔買啦，真係，哎呀，幫下手啦！港漫已經凋零噶啦，大家真係認真啲啦。嗱，我亦都好簡單啦，我我支持到點咧？大軍閥，大軍閥， 我成套，因為嗰陣時冇咗啦，成套五十五期，我重新再買一套翻嚟擺喺度。甚至好似鄭問死咗，唔係葉問啊，鄭問死咗，佢所有嘅書我重新買一套，包括黃玉郎，你想到合拍行啦、龍神啦，佢出嗰啲叫精裝版啊，七百八十蚊一套啊，連埋畫拍啊，一次過三千幾蚊啊！我嗰日大眾書局全套頂翻嚟，其實我睇過晒，但我覺得我唔買佢死嘅 係啊，要支持佢啊！嚇，我係要支持佢啫。下次翻嚟。女士嘅頭髮唔夠強韌，男士又有中年危機、地中海嘅煩惱，揾啱一隻洗頭水係好重要嘅。要激活毛囊，控油去屑、固髮、育髮、防脱髮。我哋推薦韓國 JW 洗護系列。